Noć je najtamnija pred zoru. Zašto po Majama vrijeme završava 2012. godine? Koliko smo zadovoljni postojećom stvarnošću, putem kojim do sada idemo. Ovaj smo isprobali. Možda je vrijeme za novi, drugi put. Gost urednik Boris Šuran. Dobar večer još jedan put na drugom putu Radija Pule. Boris daje uvodni par riječi koje su vezane na prošlu emisiju i nastojim ih povezati sa budućom emisijom. U prošlom dijelu, ako se sjećate, našeg razgovora sa Petrom i Mirjanom razgovarali smo i započeli smo priču o egu. I razmišljajući malo o temi, osjetio sam potrebu, s obzirom da se radi o zbilja značajnom i dijelu priče koji je bitno drugačije od onog što funkcionira u našem društvu, da kažem nešto detaljnije o egu da ne ostane previše u zraku. Biti ljepši, biti brži, bolji, imati više, dokazivati se na jedan način, sve su to proizvodi ega. Dokazati se i pokazati se iznad drugih, ali i iznad prirode. To je ono što čini ego. Možda malo nejasno i maglovito, ali to nas navodi na pomisao da su ego i želje ono što nas vodi prema nesreći, bar tako govore stari spisi. Ego je taj koji nas sukobljava s drugima i sa cijelom prirodom, a želje su te koje nas stalno vuku da ih zadovoljavamo, a u biti nikad ih ne možemo konačno zadovoljiti jer se stalno rađaju nove i one su te koje nam ne dozvoljavaju mir. Veliki mudrac Ošo kaže, ego nije u sadašnjosti, on je u budućnosti. Kada djelujemo iz ega, onda na neki način stalno razmišljamo što će biti sutra, kakve su posljedice našeg djelovanja, što će biti ako budemo ovaki, što će biti ako budemo onakvi i uvijek se vezujemo na sutra. Ego je taj koji nam onemogućava da živimo sada i da živimo ovdje jeste li primijetili zašto mnogi ljudi grčevito idu za novcem? Velikim dijelom to je neki način strah od sutra, strah od toga da ćemo biti bolesni, nemoćni, da trebamo skupiti puno novca za stare dane, da treba platiti liječenje, da bi bili sigurni. I u toj jurnjavi za novcem na kraju postanemo bolesni i umjesto da živimo danas i ovdje, pun život, mi se stalno na neki način orijentiramo prema sutrašnjici i strahujemo od onog što nam sutrašnjica nosi. A i današnji mediji, a i današnja politika izmišljanjem krize još nam u tome pomažu. Ono što je nekad bio vrag, koga se trebalo bojati, danas je to sutrašnjica koja nam donosi nesigurnost. Dakle, Mm, zvuči čudno, ali ego i želje osnovni su izvor nesreće. I u drugom dijelu emisije probat ćemo progovoriti o toj, tom fenomenu, o rješavanju ega i da li je uopće moguće riješiti se ega u današnjici. Koja je naša predođba o čovjeku koji se riješio ega? To je pustinjak koji se povukao u planine, pobjegao od stvarnosti. I svakome kome se kaže riješio sam se ega, onda ljudi misle uglavnom to, to su oni s Himalaja, oni koji su otišli. Naravno, kao i većina drugih predođbi, i ova je potpuno pogrešna. Jer kažu mudraci da je bit duhovnosti upravo u tom povlačenju, ne samo duhovnosti, možda bi mogli dodati i put prema sreći. Jer kako kaže jedan zapadni filozof, teško je pronaći sreću u sebi, ali ju je nemoguće pronaći bilo gdje drugdje. I sad kad razgovaramo o egu i da li ga je uopće moguće izbrisati i nas postići sreću, dolazimo do još jednog mislioca, a to je Ralph Emerson koji kaže vrlo interesantno, ovakvu malu parabolu. Kaže, čovjek je prerušeno božanstvo, on je Bog koji glumi budalu. Dakle, u nama postoji potencijal za sreću, on je, ali on prekriven i skriven i ubijen na neki način našim egom i željama koje onemogućavaju da se realiziramo kao vrhunsko biće, da se realiziramo kao pun čovjek. Rješenja postoje i rješenje leži u odricanju. Teško prihvatljiva misao u ovom potrošačkom i materialističkom okruženju, ali vrijedi o tome razmisliti. Posebno u današnjim uvjetima kada i pored sve kolike materijalnog bogatstva, mislim na cijeloj zemaljskoj kugli, velikih materijalnih resursa koje je čovjek stvorio, s druge strane postoji sve veća otuđenost, nezadovoljstvo i povlačenje u sebe. E, za kraj ovog relativno malo dužeg uvoda u ove naše emisije, rekao bih nekoliko misli koje, se, koje sam našao u e, knjizi rasprave o Vedanti. Vedanta je filozofija vedskih knjiga autor koji je inače i proučavatelj Veda i voditelj Vetske akademije, s druge strane i obrazovan na Londonskom sveučilištu, on kaže koncept odricanja je potpuno pogrešno interpretiran. Ideja odricanja je odgurnuta iz modernog društva, sama pomisao na to odbačena od ljudi kao nešto teško i neprijatno i ta ljepota i veličina odricanja je transformirana u jednu ružnu karikaturu. Opća je pogrešna predođba kad govorimo o odricanju da se radi o odustajanju i odvajanju od života, da to znači hodati gologlav i bos i živjeti usamljen usred šume. Autor kaže da je zapravo to pogrešno, on kaže da je odricanje aroma duhovnosti koju razvijena osoba postiže dok pritom obavlja svoje dužnosti i društvene odgovornosti. Znači, nije onaj tko pobjegne na taj način postao rješavatelj problema ega, nego onaj ko živi svakodnevni život, normalni život i obavlja svoje dužnosti, ali istovremeno svjestan svog ega i zna da ga treba prevladavati. On nadalje objašnjava da odricanje znači razvoj i odustajanje od nižih potreba i želja i put prema subtilnim željama do vrhunske točke na tom putu, a ta točka zove se samorealizacija, realizacija ljudske biti. Evo, toliko za ovaj uvod, a vama ostavljam razgovor Mirjane, Borisa i Petra da procijenite dok smo, ste vi, dokud smo mi došli u razvoju, odnosno prevazilaženju ega. Drugi put. Kada govorimo o tom procesu, tu se pojavljuje pojam, u engleskom ga zovu renunciation – odricanje, od, kako, eh, kako bi ga ti preveo taj pojam? Odricanje. Odricanje. E sad, eh, zapravo, o čemu se radi? Cijeli taj proces predstavlja renunciation, odnosno odricanje od ovih nižih potreba i savladavanje viših potreba na čije, to je kao jedna piramida, na dnu najmaterialnije a na vrhu najsuptilnije, odnosno ono što smo prije spomenuli, jastvo, bit čovjekova i ono kad o tome razmišljamo, na taj način postavlja stvar e, Vedanta ili indijska tradicija kroz Vede, mhm. taj proces rasta. A s druge strane, jučer razmišljajući i slikajući malo si ove šemice, prisjećam se Maslova koji je isto govorio o tome da najprije zadovoljavamo najbazičnije potrebe, materijalne, sjećamo se materijalne, pa prehrana, pa do trenutka samorealizacije. Tako da možemo na neki način neku grubu paralelu napraviti između ovog zapadnog modernog recimo rješavanja tih potreba i odustajanja od nižeg nivoa potreba sa ovom istočnom tradicijom koja govori o tome kako čovjek rastući zapravo nadvladava ili odriče se ovih nižih potreba i savladava i dolazi do viših razina u biti se čovjek tu ničeg ne odriče zato što te naše potrebe otpadaju, uh, otpadaju mm. ko zrele kruške zato što ego je e, jedan iluzija. fiktivni iluzija jedan fiktivni entitet u nama koji čija je glavna e, deviza i, i, i djelovanje što više, više, više, više. Prvo više novca, više vlasti, a kad je neko bolestan čak dolazimo dotle da on hoće da bude bolesniji od onih nekih svojih prijatelja. Samo da bude prvi, bilo u čemu, jel? pa da ne kažemo još nešto nazgodnije, jel? više, više, više. A? a u stvari je to sve nepotrebno, to je potpuno absurdno, pa kad vidimo sad svi te, sve te silne bogataše, pa da ih pitamo, jel možete spavati u 50 kreveta istovremeno. Možete živjeti u 50 kuća, možete pojest 50 ručaka ili večera i tako dalje. Pa sve skupa ne može. I što je najvažnije, možete li sve to što imate ponijeti sa sobom, kad odete u četvrtu ili petu dimenziju? E, ovo što je sad Petar rekao podsjeća me na jednog velikog čovjeka koga sam imao prilike e, susretati kad sam bio u Indiji, to je bio predsjednik eh, APG Abdul Kalam, indijski predsjednik, vrlo interesantna osoba, doktor fizičar, pjesnik i predsjednik je bio. On je mhm. bio eh, po meni upravo prava slika za ovo što kaže Petar. Eh, kada je dobio mjesto predsjednika, kada je izabran za predsjednika Indije, to je bilo početkom 2000. 2000. godini, on je dobio jednu od najvećih zgrada, možemo zamisliti bijelu kuću u Washingtonu, pa možda dva puta toliko. I kad se on treba useliti, to, iz toga se pravi velika pompa, velika priča. Međutim, on je izabrao dvije sobice. On je izabrao jednu gdje je spavao i pored toga jednu gdje je imao svoju biblioteku. I on je rekao, to je meni dovoljno. On je bio e, baš jedan iskren, topao, mudar čovjek koji se orijentirao na svoj razvoj i na ono što može ponuditi društvu. Za razliku od njega dogodila se scena kad se jedan novi pojavilo, to je bila predsjednica, prije nego je ona došla u tu zgradu od stotine ili dvije stotine soba, mhm. već je cijela njena porodica su, dolazila tamo, tražila, pregledavali ko će koju sobu, kako će živjeti. Mislim, dva fenomena, ista znači priča, predsjednik jedno, predsjednik drugo, a dva različita svijeta u odnosu na potrebe... Je on bio predsjednik vlade ili predsjednik, predsjednik republike? Države, predsjednik države. To bio A ova gospođa je bila predsjednica vlade? Ne, ne, ona je, ali sad imaju novu predsjednicu. To znam, znam, ali mislim čisto formalno, pravno. Da, da, jedna je predsjednica vlade, a on je bio predsjednik države, kao naš države, Ne, e, ko što će biti prek sutra naš novi predsjednik koji je zaista za ovu zemlju, ja mislim, nešto posebno, koji je istovremeno i vrhunski pravnik i odličan muzičar odnosno glazbenik. Ima li on kompozitor. Ego? Ma ima sigurno, pa, ali, ali mislim... ne vlada ego njime. I među, i među ego ima e, velike razlike. E, tu smo rekli, postoji piramida u tome gdje smo, da li smo na samom dnu, ili je. uspjevamo u tako tom Da li imamo ego jednog ubojice ili ne znam koga ili Gram, Gramzivca, Lešinara ili tako, ili imamo jedan pristojan ego koji eto tako je, postoji kao odvojen, ali nije tako. Dozvoljava nam da funkcioniramo i preživimo u ovom uvjetima, ali dozvoljava nam i osobni rast. Tako, tako. Ja se nadam, evo sad ovo ispadne kao neka <laughs> reklama, ali mislim tog čovjeka kad sam prvi put vidio, rekao ovo je apsolutno jedna drugčija fizionomija u ovome svemu što smo gledali sad. Ja se nadam da nas neće razočarati. Drugi put. Da li ljudi ulaze u politiku zbog toga što im ego to nalaže? Dakle, nekako od kad krenemo u sustav obrazovanja, stalno nas e, potiču da budemo ambiciozni. To je sigurno i to je onaj, samo ako smo mi ambiciozni na neki umjereni način, ali osnovno je to da mi trebamo shvatiti, da mi igramo uloge ovake ili onake u društvu, ali osnovno je da shvatimo da u najdub, na najdubljoj razini naši interesi su isti. Ali to treba otići malo dublje u sebe pa shvatiti da interes jednog čovjeka apsolutno nije suprotan mom recimo interesu. I e, onda dolazimo do toga, ako što imam jednog prijatelja, koji se istinski raduje što je neko drugi uspio. pa to još nisam vidio do sada. Da. Da, to jest malo čudno, ali... To je čudno za nas, ali, to bi trebalo nisu, biti... Da, nisu mi e, rijetki takvi ljudi. Pa eto, ja baš ovako kad gledam, boga mi nisu ni česti. Nisu ni česti. Nisu ni česti. I to pitanje isto dubine to, te radosti, ova je stvarno jako radostan kad je nekom dobro ali jako radostan, ne ono tako površno, nego duboko radostan. Zašto moć privlači ljude? To je najjača droga. Heroin prema toj drogi je sitnica. I ta droga upropaštava i onoga ko je došao na vlast radi vlasti, a upropaštava Boga mi mhm. je društvo. Ali da, politika je tu negdje. Pa to je, nažalost, ovaka politika kakva je danas, to je uglavnom to. To, znači da bi zapravo e, trebalo težiti da u tu politiku uđu ljudi koji su svjesni svoga ega, svjesni da igraju ulogu i da su svjesni do kad treba igrati određenu ulogu. Tako je. U, na dobrobit sebe i, je, ostalih tako ljudi. Tako je, apsolutno, ali... Je li to moguće? Pa, morat će biti moguće zato što mi ulazimo u take, taka vremena. Ako ne bude moguće, odnosno svi u propast. Petre, jedno praktično pitanje. Da, da. je palo na pamet sad kad je Mirjana potaknula pitanje o politici. <clears throat> Postoji nešto u psihologiji što se zovu duboki testovi ličnosti. mm Što bi bilo kad bi bilo? Kad bi naši političari prije nego idemo na izbore za njih, mhm. pored sebe imali jedan uh, papir na A4 gdje bi bio njihov dubinski profil. Znači dubinski mm. profil koji oni ne mogu pod navodnicima izblefirati, izmanipulirati kroz medije, kroz prodaju priče kakva im se sviđa, pa onda glasamo za ono što nam je lijepo izgledalo, nego kad bi, ne znam, tri različita neovisna psihijatra i psihologa napravili dubinski profil za svakog političara. Pa da mi znamo, ovo što ti pričaš je tvoja priča, a ovo sa strane, ovi papiri govore o tvojim stvarnim karakternim osobinama. E pa to je sigurno samo prvi test koji bi morali proći svi političari, to je test obične inteligencije i ku. <laughs> Tu mislim isto da ne bi trebalo, to je prvi stupanj, drugi stupanj bi trebalo duboko, duboko razgovarati sa temeljitim heteroanamnestičkim podacima, ono kako se zove, znači sa neumoljivim činjeničnim podacima o njegovom ponašanju vanjskom i treće onda postoje ti, recimo jedan od tih je Rošahov e, projektivni mhm. test i tako dalje. E kad bi se to radilo onda bi mi imali malo drugčije političare. Međutim, kada primamo u firme nekoga u poduzeća, onda kažemo to je značajno, značajno je kakva je sekretarica, značajno je kakav je koji referent, značajno idemo mi raditi testove za menadžere, za svakog, jer želimo biti sigurni. Međutim, za političare taj dio priče nam nije bitan, jer oni ipak upravljaju samo našim životima, pa zbog čega... To, I našim, našim e, budućnošću. Tako je, samo to. Pa nam da to nije potrebno. Da, oni da. Može li se ego potpuno odbaciti? Što bi se desilo kad bi e, uspjeli ljudi potpuno odbaciti ego? Postali bi bude i bili bi beskrajno sretni beskrajno sretni. Postoji li uopće mogućnost da se to dogodi? Postoji. Postoji. Mi, se nalazimo u jednom vremenu kad je to pitanje života i smrti čovečanstva i sad ako pogledate bolje, vidjet ćete da je tih ljudi koji su prosvjetljeni, da ih na svu sreću da im se pojavljuje, da ih se pojavljuje sve više, a s druge strane nailaze djeca ta indigo djeca, kristalna djeca i sve to skupa koji već stižu, ja mislim da su to nekadašnji veliki učitelji koji se sad reinkarniraju da pomognu u toj globalnoj promjeni svijesti zato što ova cijela priča što mi mučimo i ovo sve ove patnje to nas samo tjera da se promijeni drugi put e, Sad ste me podsjetili kad ste spomenuli djecu na e, knjige, seriju knjiga pod nazivom Anastazija Aha. E, knjige su jako čitane, ja sam provjerila u našoj gradskoj knjižnici ovdje u Puli. Knjige su stalno vani. Ja sam sasvim slučajno došla do naziva tih knjiga Anastazija i uopće nije bilo dileme koju Anastaziju tražim kad sam tražila u knjižnici. Pa recite nešto malo, ovaj, vi ste isto to pročitali, zašto je važno, recimo, zašto bi ljudima trebalo biti važno pročitati i takve e, knjige. U jednoj od tih knjiga spominje se i posebni način rada sa djecom. Da, to je sjajno pitanje, to sam tamo, <laughs> to sam mislio za jednu emisiju ili pet Posebno. emisija. Posebno, možemo samo da, da, naznačimo na, malo da, samo naznačimo. Mislim, e, knjiga o Anastaziji e, zapravo se zovu Zvonki cedar ruski. Ruski i Anastazija je glavni lik. Glavni lik je Anastazija, pisac je Vladimir Megre, tamo ima sve kako je on došao do njega Pisana je u novije vrijeme, to isto Pisana je, evo sad treba de, 27. ožujka će biti u Moskvi e, festival e, magazina Prostor ljubavi na kojoj će biti promovirana deveta knjiga e, iz tog... Znači knjiga je još u stvaranju Stvara se, Da, e, Nastavci. to je deveta knjiga iz serijala o Anastaziji, a taj se serijal zove e, Zvonki cedar ruski. I trebalo bi nešto učiniti da se još otiska jako puno tih knjiga, zato što te knjige ukazuju imaju jedan, ja, ja svaki put kad ih čitam ja zaplaćem, ja ne zaplaćem lako, ali to me obare. I baš kažu ti si takav tip za druge stvari nećeš, ali kad uzmeš knjigu u ruke <laughs> gotovo. se. ali ovo, su, ovo ima neko, neki čarobni potekst. to je nešto stvarno posebno ja mislim da bi trebalo se nekako dogovoriti s, sa nakladnikom i prevoditeljicom a prevoditeljica je sama ko mali anđelak ne pretjerujemo kad sam je vidio rekao samo je ona mogla izdržati takav pritisak i to uraditi. Jeli? I trebalo bi se potruditi, s njom se dogovoriti sa nakladnikom, to je ova Amrita sa rijeke, udruga Amrita, da se to eh, po mogućnosti ne u tisuću primjeraka, nego jedno pet tisuća ili deset, ako može samo ja se nadam da bi se to prodalo u Hrvatskoj, pošto ja mislim da ljudi instinktivno osjećaju da traže, a to je zapravo na neki način put u raj ovo tamo što piše čini se ljudima da je e, nemoguće, da je to čudno, da je ovo, a mi to se samo kaže tu ste bili ranije ali nesvjesni, a sad bi trebali poslije svih tih iskustava sa egom koji je e, proizvod svijesti, proizvod svijesti koja je pojedinačna, e sad je to opet povratak na jednoj puno višoj razini na ono rajsko stanje i to je ona i priča istjerivanje iz raja. Mi smo bili u raju koji je bio ono na jednoj nesvjesnoj razini, onda nas je kao Bog, ali to će biti da smo mi sami mm. bili blesavi ili, ili išli, ili se taj proces točnije od, u nama odvijao, da smo izašli iz raja i postali svjesni svaki sebe. E sad, se moramo vratiti ako želimo eh, eh, preživjeti u trećoj dimenziji, moramo se opet vratiti u to rajsko stanje na višoj razini, a to, to put ka tom stanju je na neki način eh, mapa tog puta, na neki način kaže, to je zvonki cedar ruski. E, zašto je specifičan? Između ostalog kad govorimo o tim tradicijama i velikim kulturama, onda spominjemo indijsku tradiciju, kinesku tradiciju, Međutim, ovo je nešto što je vezano na, recimo, pod navodnicima naše slavenske prostore. E, to je odlično pitanje, zato što e, ovo pokazuje da e, slavenski narodi su praktički bili jako potisnuti, jako pocijenjeni, pa i kad se kaže slaven, to nekako se na engleskom slave, sla, slave je e, rob, sve je mm. to nekako po, povezano sa podcjenjivanjem. Međutim, ja sam čitao jednog, jednog e, čovjeka koji nema veze sa Slavenima, zove se Mehmet Sabehedin u australskom magazinu Nova Zora New Dawn, koji je rekao slavenski narod, kaže svaka grupa naroda ima svoju ulogu u određenim e, tim e, periodima. zodijačkim ili kako da kažemo periodima. Vremenima. i sad ova eon ribe je angloamerička mhm. civilizacija mm koju vidimo da je došla do, do apsurda. Do kraja. Da. E sad kaže, oni su već ranije vidjeli da e, tu ulogu slavenskih naroda, njihovi ovi vidovnjaci, visoko razvijeni, kako bi rekli ljudi koji vide, e, za koje ne postoji vrijeme, i onda su namjerno slavenske narode e, potisli i onda je bila čak u jednom listu u Južnoj Africi jedna, izašla je jedna kao, on je, to je bio kao humoristički list, ali to nije bilo ni malo humoristička slika, gdje se pokazala kao karta Europe i Rusije. Karta Europe ima sve redovno, ne znam, Francuska, um, Njemačka, i sve to skupa, a onda dolazi granica i tamo na drugoj strani piše pustoš. Nema ničega. Mm. Nema ničega. I stvarno, oni su se tako dobro potrudili da su uspjeli 60 milijuna Rusa da potamane u tom bolševičkoj revoluciji uspjeli su opet e, izazvati taj drugi svjetski rat gdje ih je otišlo po riječima ruskog ambasadora u Zagrebu 24 milijuna. to su strašne stvari, ali s druge strane e, velika patnja e, izaziva veliki razvoj promjene. svijesti, velike promjene zato što ego koliko sam je protiv E, da kažemo prave realnosti i istine. S druge strane on svojim djelovanjem sam sebi potkopava svoju osnovu i onda se ruši. Ali bolje je bilo da mu pomognemo što prije da, se sruši zato što ako budemo baš čekali da se sam sruši plaćemo puno veću, cijenu. cijenu. Drugi put. Kad si rekao o tome da smo prisiljeni Eh, da li nam naš odnos i odvojenost od prirode ovo što činimo prirodi govori da je sad trenutak da se promijenimo, da se podigne na jedan viši kvalitet jer će cijeli svijet zapravo završiti u jednoj kataklizmi ako se drugačije ne ponašamo u odnosu na ovo potrošačko društvo. Radi se o tome da se eh, da postanemo svjesni. Uvijek je važno postati svjestan Važno je postati svjestan zato što svijest mijenja stvari. Svaka borba ne mijenja, jača ono loše. Mora, postojanjem svjesni mi taj ego e, slabimo. A ovo što se događa s prirodom, kažu nemojmo ovo, nemojmo ono, dok smo mi u ego svijesti, znači dok taj uzrok svega toga postoji u nama, te, priče su, te priče su nažalost neefikasne zato što mi moramo biti prvo ekolozi u samom sebi, a ego je smeće koje je u nama. Kad mi svoje smeće iz sebe izbacimo, onda ćemo se sasvim drugčije ponašati prema mhm. prirodi. Ja. Drugi put. Bilo je ovo sve za večeras u našoj emisiji. Hvala najljepša e, našem gostu Petru Vasiljeviću. Još ćemo se družiti puno puta u našim emisijama. Boris, e, e, ti zaključi. E, hvala ti Petre, mislim da ovu temu koju si sada napomenuo, a to je Anastazija Zvonki Ceda Ruski, može nam biti jedan od elemenata za malo dublji, malo jači razgovor, pa ćemo nastaviti to na toj To je zajedno 3-4 <laughs> emisije, ako minimum. Koliko, nas budu slušatelji htjeli e, čuti. Htjeli, slušati. htjeli slušati. Do slušanja. Hvala.